بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab al qaul al mufid ala kitab at tauhid karya al syekh al Alamah, faqih al asr Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah yang kita bahas secara ringkas. Kita akan memasuki bab yang kelima yaitu babun ad dua ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Inilah bab yang kelima dari kitab tauhid Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid mengatakan bahawa pengurutan bab yang disebutkan atau dibuat oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala adalah penyusunan bab yang sangat Bagus setelah sebelumnya beliau telah menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Apabila wajib bagi kita mentauhidkan Allah, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Bahkan mempelajari ilmu tauhid adalah yang paling wajib melebihi ilmu apapun. Demikian pula Beliau telah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaannya yang sangat besar. Keutamaan-keutamaannya yang sangat melimpah. Bahkan tauhid adalah kunci masuk surga. Dan juga beliau telah menjelaskan kepada kita bahaya kesyirikan. Maka ini pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Oleh sebab itu wajib bagi kita yang sudah mengetahui betapa pentingnya untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya serta menjauhi kesyirikan maka wajib bagi kita juga untuk berdakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah azza wajalla jadi jangan lupa inilah kewajiban kita setelah kita mempelajari tauhid, kita amalkan dengan baik, kita juga punya kewajiban untuk mendakwahkan tauhid. Sebab keimanan seseorang tidak akan sempurna sampai dia mengajak kepada tauhid. Bahkan dia tidak akan selamat dari kerugian sampai dia mengajak kepada tauhid. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian jemaah sekalian ayat ini adalah sebuah pernyataan dari Allah tentang keadaan kita yang sesungguhnya yaitu kita benar-benar berada dalam kerugian. Dan betapa pentingnya pernyataan ini untuk kita pahami dengan baik. Allah Azza wa Jalla menguatkan kalimat ini dengan tiga penguat. Yang pertama sumpah. Wal asr, demi masa. Dan ini hanya khusus bagi Allah, bersumpah dengan nama makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Insyaallah taala akan datang juga dalam kitab tauhid ini pembahasan tentang termasuk kesyirikan orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Itu yang pertama, sumpah. Yang kedua, dengan kata inna. Ini adalah kalimat penguat. Innal insan kata inna sebelum al-insan itu adalah at-tawqid untuk memuatkan, menekankan kalimat. Kemudian yang ketiga adalah huruf lam pada lafi. Lam dan fi. Itu adalah dua huruf. Lam dan fi. Lam di situ adalah lamut tawqid lam untuk menekan ucapan. Subhanallah. Andai Allah tidak menggunakan tiga kata penguat ini, itu sebenarnya sudah kita pahami. Tetapi betapa pentingnya ini untuk kita benar-benar memahaminya, Allah tegaskan dengan tiga kalimat penguat. Sumpah, al-asr, wal-asri, kemudian inna, kemudian lam. Untuk menyatakan manusia sungguh benar-benar berada di dalam kerugian. Apa artinya kerugian jemaah sekalian? Artinya adalah al-halak, kebinasaan. Apa maknanya kebinasaan? Artinya adalah kerugian. Apa artinya kerugian? Artinya adalah kebinasaan. Apa maknanya kerugian dan kebinasaan? Maknanya ada dua. Pertama, kesesatan di dunia. Kesesatan di dunia. Tersesat. Itu artinya orang yang binasa. Kalau kita sering mendapatkan kalimat-kalimat di dalam buku-buku para ulama, dia binasa. Maksudnya dia tersesat. Itu pada umumnya yang dimaukan di situ. Ya. Bukan maknanya dia binasa fisiknya. Tapi tersesat. Ini pada umumnya kalau ulama mengatakan dia binasa, maknanya dia tersesat dalam kehidupan dunia. Ya, ini orang yang binasa secara hakiki, binasa yang sebenarnya ketika dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah dia akan merasakan azab di akhirat kelak. Nauzubillah kita berlindung kepada Allah dari kerugian jadi inilah yang dimaksud dengan kerugian. Tersesat dalam dunia, dalam kehidupan dunia, dan mendapatkan azab di kehidupan akhirat. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh yang pertama. Dan di sini, Allah menyatakan dalam bentuk umum, manusia, ini berlaku semua manusia, tidak ada pengecualian. Semuanya pada ayat berikutnya barulah Allah memberikan pengecualian. Pengecualiannya adalah orang-orang yang memiliki empat sifat. Enggak cukup satu atau dua atau tiga sifat, tapi mereka harus memiliki empat sifat. Yang pertama illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan jemaah sekalian, bagian yang pertama ini terkandung kewajiban menuntut ilmu. Kenapa? Karena nggak mungkin kita beriman tanpa memahami ilmu tentang keimanan terlebih dahulu. Betapa banyak orang yang mengira dia beriman, padahal dia tersesat karena dia tidak punya ilmu tentang keimanan. Ini kewajiban kita yang pertama. Barulah kita selamat dari kerugian. Kita menuntut ilmu, ilmu tentang keimanan, lalu kita beriman, meyakini ilmu tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa amilus salihat, yang kedua dan beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, watawasau bil hak dan saling berwasiat dengan kebenaran. Maksudnya apa jemaah sekalian? Berdakwah, yaitu mengajarkan kebaikan yang sudah kita pelajari tadi dan sudah kita amalkan. Maka kita juga punya kewajiban untuk berdakwah barulah kita selamat dari kerugian. Artinya kita belum selamat dari kerugian walaupun kita sudah mengetahui ilmunya, sudah mengamalkannya sebelum kita berdakwah. Bahkan harus dilengkapkan dengan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Kenapa? karena kita butuh kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkannya, dan sabar di dalam mendakwahkannya. Jadi, butuh kesabaran. Maka dengan empat sifat inilah, baru kita selamat dari kesesatan. Dan insya Allah selamat dari azab di akhirat kelak. Jadi, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita berdakwah dan dakwah yang paling utama dakwah yang selalu diprioritaskan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga menjadi ciri utama ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah tauhid adalah dakwah tauhid makanya syekh di dalam babnya di dalam judul bab kita sudah bisa memetik pelajaran kewajiban berdakwah kepada tauhid yaitu kepada syahadat la ilaha illallah inilah dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebagaimana sudah kita bahas ayatnya pada pembahasan bab yang pertama dalil yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah taubat dan jauhilah semua yang disembah selain Allah." Surat An-Nahl ayat ke-36. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mendakwahkan tauhid. Demikian pula akan kita lihat insyaAllah di dalam bab ini. Dalil-dalil yang menunjukkan inilah dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Oleh kerana itu para ulama mengingatkan inilah ciri utama dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin ada sebagian orang yang bingung. Mana sih yang sepatutnya disebut ahlu sunnah? Mana yang hanya mengaku-ngaku saja? Maka jemaah sekalian ahlu sunnah itu punya ciri-ciri. Golongan-golongan yang menyimpang juga memiliki ciri-ciri. Dari situlah kita kenal. Dan para ulama di dalam buku-buku akidah telah membuat rincian yang menunjukkan ciri-ciri ahlu sunnah dan ciri-ciri golongan yang menyimpang. Maka ketahuilah di antara ciri terpenting, ciri yang paling besar untuk mengenal ahlu sunnah wal jamaah adalah perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid. Perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid. Sebab itulah dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam dan juga dakwahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Selantiasa memprioritaskan dakwah tauhid dan tidak meremehkan sedikit pun dakwah tauhid. Sebaliknya, golongan-golongan yang menyimpang, mereka ada kecenderungan untuk meremehkan dakwah tauhid. Kecenderungan untuk meremehkan dakwah tauhid. Iya. Kenapa? Karena memang dia nggak paham tauhid dengan baik. Dia nggak paham tauhid dengan baik. Dan dia tidak mengetahui keutamaan dan pentingnya tauhid. Terlebih lagi ada yang dakwahnya memang mengikuti selera pasar. Ya. Dia tidak akan laku kalau dakwahnya mementingkan tauhid. Dakwah yang laku itu tentang keharmonisan rumah tangga ya. Atau yang orang hadir banyak ketawanya ya. Ikuti selera pasar atau selera apa istilahnya itu EO ya. sesuai keputusan EO ustadznya berdakwah sesuai keputusan EO bukan mengikuti manhaj dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tergantung EO mau materinya apa jangan itu ustadz terlalu keras ya. Subhanallah ustadznya diatur sama EO nya ya. bukan seperti itu dakwah ahlus sunnah wal jamaah nggak mengikuti selera pasar dan tidak peduli orang hadir atau tidak. Bukan itu tujuannya jemaah sekalian. Berdakwah itu bukan mengumpulkan masa. Berdakwah itu menyampaikan kebenaran dengan mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW. Tidak peduli orang mau ikut atau tidak itu urusan Allah. Itu bukan urusan kita. Jangan jadikan hasil dakwah itu sebagai tujuan kita. Tetapi cara kita berdakwah yang harus kita benarkan, kita luruskan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang penting bagi kita adalah mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang berdakwah dengan cara-cara yang tidak benar kadang dia menggunakan kisah-kisah yang menggugah jiwa, tapi kisahnya enggak nyata. Ya, Atau ungkapan-ungkapan yang menarik atau nyanyian-nyanyian ya, ungkapan yang menarik tapi disertai dengan nada-nada iringan musik ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah orang ini berdakwah seperti itu tapi dia katanya sukses suksesnya bagaimana pengikutnya banyak banyak yang tobat tadinya enggak sholat jadi rajin sholat tadinya suka mabuk jadi sadar maka kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dia salah ya walaupun hasilnya baik, tetap dia salah. Jadi bukan hasil yang menjadi tujuan kita jemaah sekalian, tapi cara itibat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalam prioritas dakwah adalah tauhid. Ini ciri utama dakwah ahlu sunnah dari masa ke masa. Iya. Hasil bukan tujuannya. Orang-orang musyrik melakukan sesuatu yang jelek tapi hasilnya baik. Mereka mengatakan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Apa hasilnya jemaah sekalian? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan mereka itu, perbuatan mereka itu hanya menambah keimanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mereka berkata cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya kami bertawakal. Ya. Jadi kata Syekhul Islam ayat ini menunjukkan perbuatan mereka buruk tapi hasilnya baik. Hasil yang baik tidak menjadikan perbuatan itu dianggap baik. Maka inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memprioritaskan dakwah tauhid. Kenapa jemaah sekalian? Tauhid yang harus selalu diutamakan. Sebab tauhid adalah solusi. Tidak ada solusi lain. Yang hakiki untuk semua persoalan kita selain tauhid. Itu sudah janji Allah Azza wa Jalla. Sekarang kok banyak orang yang bingung. Katanya sudah belajar sunnah. Menghadapi permasalahan satu orang saja sudah bingung. Gimana sih solusinya? akhirnya nggak peduli. Walaupun solusi itu bertentangan dengan syariat, yang penting hasilnya. Ini yang terjadi, bingung. Padahal sudah belajar tauhid, sudah belajar sunnah. Ketika diberikan goncangan, cobaan yang berat, fitnah, bingung dia. Maka jemaah sekalian, tauhid itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi SAW telah mengabarkan kepada kita tentang kehinaan umat. Kata beliau, "Idza tabayatu bil aina wa akhadtum aznab al baqari wa raditum bil zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dzullah." Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara hina, satu bentuk cara riba. Lalu kalian memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Ini adalah kata kiasan terhadap cinta dunia. Dan kalian meninggalkan jihad. Jadi, tiga yang kalian lakukan. Riba, cinta dunia, dan meninggalkan jihad. Maka apa hasilnya? Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menimpakan kehinaan bagi kalian. Terhina. Umat yang besar ini seperti bui. Tidak punya daya apa-apa, tidak -apa, punya kekuatan. Terhina. Cuma untuk satu orang saja, kerahkan jutaan orang. Subhanallah. Terhina. Di mana-mana umat Islam dibantai. Umat yang besar ini tidak bisa menolong. Terhina namanya ini. Kita semuanya hina. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa-dosa karena dosa-dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita solusinya. Apa solusinya? Ini sebenarnya banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Allah tidak akan menghilangkan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya mas kalian pertanyaannya Bagaimana cara kita kembali kepada agama kita Bagaimana caranya ya mas kalian Bagaimana caranya kita kembali kepada agama kita Nomor satu adalah Belajar tauhid yang benar Gak mungkin kita kembali kepada agama kita asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Maka solusi itu adalah tauhid. Solusi itu adalah majlis ilmu, duduk belajar, selesaikan kitab tauhid. Seharusnya hafal. Itu namanya solusi. Hanya saja kita ingin cepat hasilnya, itu masalahnya. Hanya saja kita kurang yakin, kembali kepada kita yakin atau tidak ini solusinya duduk di majelis ilmu pelajari tauhid pahami dengan baik selesaikan kitab tauhid dan kitab-kitab yang lain pahami dengan baik hafalkan amalkan lalu dakwahkan lalu sabar sampai kapan sampai kita berpisah dengan dunia ini Enggak more. saja masalahnya kita percaya atau tidak. Yakin atau tidak? Iya. Dan tanya dan jangan tanya kapan menangnya. Jangan tanya. Itu hak Allah. Namun itu adalah kepastian. Siapa yang mengikuti jalan yang lurus, pasti Allah akan menangkan dia. Itu pasti. Tapi kapannya kita nggak tahu. Mungkin di masa kita masih hidup, mungkin di masa anak-anak kita kelak. Iya. Seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan yang lebih besar itu atas musuh-musuh Islam ternyata bukan di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula di masa Abu Bakar, tapi di masa Umar. Karena sudah dirintis dari awal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau enggak melihat umat Islam bisa menguasai Persia dan Romawi. Beliau enggak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyaksikan di masa hidup beliau. Demikian pula kita jemaah sekalian, jangan tanya hasilnya. Mungkin kita enggak menyaksikan, tapi anak cucu kita. Iya. Tapi pinginnya cepat. Ya. harus segera. Ini yang jadi masalahnya. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah membangun pondasi yang kuat yaitu memahamkan tauhid dengan benar. Inilah dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Syekh menyebutkan bab khusus tentang kewajiban mendakwahkan tauhid agar kita paham. Inilah dakwah Islam yang sebenarnya. Inilah yang akan menjadi solusi untuk perubahan, bukan sembarang perubahan, bukan perubahan yang sifatnya temporer saja, tetapi perubahan yang akan bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan akan terus bertahan selama kita masih berpegang teguh dengan ajaran tersebut. Kita masuk pembahasan dalil yang pertama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan dalam kitab tauhid pada bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratih ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku aku mengajak kepada Allah di atas basirah yaitu di atas ilmu maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya inilah dalil yang pertama dalam bab kewajiban mendakwahkan tauhid. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berdakwah. Yaitu berdakwah. Demikian pula Allah mengabarkan kepada kita jalan kehidupan para pengikut beliau yaitu mengikuti beliau berdakwah kepada Allah ditegaskan dalam ayat ini ana wa manittaba'ani aku dan orang-orang yang mengikuti aku yaitu sama-sama berdakwah oleh karenanya para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita seseorang itu belum lapan tas disebut orang yang mengikuti Rasulullah SAW sampai dia berdakwah. Kalau dia belum berdakwah, dia belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah SAW. Meskipun dia berilmu, meskipun dia sudah mengamalkan ilmunya, tapi dia belum berdakwah, maka dia belumlah pantas dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla juga mengabarkan kepada kita metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita dua pilar penting. Dua pilar penting yang menjadi tonggak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Sebab dakwah itu ibadah dan ibadah harus berdasarkan keikhlasan. Iya. Ibadah harus berdasarkan keikhlasan. Apabila tidak ikhlas, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah itu juga harus ittiba meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah ikhlas dan belum ittiba, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan Ad'u ilallah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Ya. Aku mengajak kepada Allah. Kata Syekh Nusaymin rahimahullah, ini perlu ditegaskan. Kenapa? Karena orang yang berdakwah itu pada kenyataannya ada yang berdakwah kepada Allah dan ada yang berdakwah kepada selain Allah namun mengaku berdakwah kepada Allah. Ini masalahnya. Ya. Banyak orang dia mengklaim berdakwah kepada Allah atau dia merasa berdakwah kepada Allah, tapi pada hakikatnya dia berdakwah kepada selain Allah. Ada orang kata Syekh Nuhaimin rahimahullah yang berdakwah kepada dirinya sendiri, yaitu dia ingin dimuliakan, dia ingin diagungkan, sehingga orang seperti ini kata beliau sifatnya adalah kalau dia tidak dimuliakan dia tidak dapatkan ini dalam dakwahnya, dia marah. Dia enggak senang. Maka hati-hati. Ini tanda-tandanya. Seorang dai itu kalau dia enggak dihormati, enggak dimuliakan, dia marah. Karena memang dia tujuannya untuk itu. Ada pula yang ingin harta atau ingin jabatan dan seterusnya. Maka yang diteruskan. Ada pula kata Syekh yang mengajak kepada pimpinannya. Mengajak kepada pimpinannya, apakah pimpinan organisasinya atau mengajak untuk membenarkan semua perbuatan pimpinan negaranya. Walaupun salah diajak orang untuk membenarkan. Maka kata Syekh ini adalah ulama ud-dual la ulama ul-milal ulama negara bukan ulama agama kalau dia tidak bisa menyampaikan yang hak kepada pemerintah padahal dia diberikan kedekatan oleh Allah dengan pemerintah tapi dia tidak menyampaikan yang hak dia tidak mau berhadapan hadapan dengan pemerintah walaupun dengan cara yang baik Ya, kita dianjurkan tetap untuk menasihati pemerintah, tapi ada caranya. Bukan dengan cara menjelek-jelekkan di hadapan khalayak. Ini cara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, "Man arada an yansah li sultan, fala yubdihi ala niyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Jadi di sini ada dua golongan yang ekstrim. Yang satunya ingin menasehati tapi dengan cara menjelek-jelekkan di depan khalayak. Yang satunya lagi cenderung membenarkan walaupun salah. Ya, Ada pula dari yang mengajak kepada golongannya yang mengajak kepada pemahamannya yang menyimpang agar orang banyak mendukungnya bukan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama yang harus diluruskan. Ini pilar dakwah yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah berdasarkan ilmu. Dakwah berdasarkan ilmu. Allah mengatakan ala basiratin di atas basirah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, al itu a'la darajatil ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Jadi, betul-betul kita harus memahami benar apa yang kita dakwahkan. Jangan setengah-setengah paham, lalu kita sudah mau mendakwahkan. Iya. Dan jemaah sekalian, Syekh Nuthamin rahimahullah memberikan satu faedah penting kepada kita. Mengapa hanya dua pilar ini yang ditekankan di sini? Ikhlas dan ilmu untuk berdakwah, untuk modal berdakwah. Kenapa jemaah sekalian? Kata beliau rahimahullah, "Fatadammanat hadhihi ad-da'wa al-ikhlas wal-ilm." anna akthara ma yufsidu da'wah adamul ikhlas atau adamul ilm maka dakwah ini harus memiliki dua pilar ikhlas dan ilmu kenapa jemaah sekalian karena kebanyakan yang merusak dakwah adalah tidak ikhlas atau tidak memiliki ilmu ingat ini selalu di mana-mana dakwah rusak karena salah satu dari dua hal ini. Iya. Memang mereka berdakwah dengan ilmu. Dia berdakwah dengan ilmu, tapi sayangnya kurang ikhlas. Dakwahnya memiliki kepentingan lain. Bukan karena Allah semata-mata. Maka rusaklah dakwahnya. Dakwahnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang ikhlas, masya Allah. Luar biasa. Betul-betul murni niatnya untuk dakwah. Bahkan dia pun berkorban untuk berdakwah. Berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta. Tapi sayangnya dakwahnya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Maka menjadi rusak. Menjadi rusak walaupun semangat, hati-hati. Walaupun semangat berdakwah, tapi dakwah tidak dibangun di atas dasar ilmu, maka dakwah itu menjadi rusak. Tidak dibimbing oleh orang-orang yang berilmu, dakwahnya menjadi rusak. Ya, Rusaknya seperti apa jemaah sekalian? Rusaknya bisa parah. Bisa merusak diri orangnya. Dan juga yang lebih berbahaya adalah merusak orang lain. Yaitu menyesatkan. Ya, Ini banyak Terjadi. Ada segolongan orang, Masya Allah, rajin berdakwah. Sampai pergi berhari-hari meninggalkan kampung alaman, meninggalkan keluarga demi untuk berdakwah. Dengan biaya sendiri. Tidak ada yang kasih amplop. Dengan biaya sendiri, Masya Allah. Tapi sayang dakwahnya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Dakwahnya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Kemudian, apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya? sampai-sampai karena saking semangatnya sudah enggak mau menuntut ilmu dan menganggap remeh para penuntut ilmu dan para ulama muncul dalam diri mereka ujub kagum terhadap diri dan memandang para penuntut ilmu itu mereka orang-orang yang kurang amalannya kenapa hanya duduk-duduk di majelis ilmu bahkan mereka menganggap ulama lebih rendah daripada mereka ya kata mereka mereka seperti air hujan ya ulama itu seperti sumur saja sumur orang susah mengambil airnya tapi air hujan masya Allah tersebar luas dan mudah didapatkan ini namanya ujub ya. dia sudah bisa berdakwah sana kemari para ulama dia memandang tidak memiliki dakwah seperti dia, kemudian muncul peremehan kepada ulama. Lalu kesombongan dan ujub. Ini bahaya. Ini dakwah yang dibangun di atas dasar kebodohan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah menyesatkan. Ya. Berdakwah adalah mengajak orang mendapatkan hidayah. Siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Pahala yang akan terus mengalir walaupun dia sudah pergi meninggalkan dunia ini. Ini jemaah sekalian pentingnya dakwah. Ini yang harus kita pikirkan. Hidup kita ini tidak lama. Tidak lama lagi kita akan berpisah dengan hidup ini. Sementara bekal-bekal kita sangat kurang. Tetapi Allah berikan kepada kita peluang. Amalan yang sedikit, amalan yang singkat, di waktu hidup yang singkat ini, tapi pahalanya bisa terus mengalir. Walau kita sudah mati. Di antaranya adalah dengan berdakwah. Iya. Makanya jemaah sekalian, dakwah ini adalah kewajiban setiap muslim. Dan dakwah itu jangan kita bayangkan harus pintar ceramah terlebih dahulu. Dan enggak harus jadi ulama terlebih dahulu. Setiap muslim mengetahui sesuatu, hendaklah dia sampaikan. Terlebih lagi Masya Allah di masa kita ini, Allah berikan kepada kita kemudahan. Kemudahan dalam bidang informasi dan telekomunikasi. Ini manfaatkan untuk berdakwah agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Tapi jemaah sekalian, ada orang yang berdakwah bukan dapat pahala yang ter terus mengalir, malah dapat dosa yang terus mengalir. Nauzubillah, hati-hati. Ya. Dia niatnya berdakwah ikhlas karena Allah, pinginnya dapat pahala yang terus mengalir, yang dia dapatnya hanya apa? Dosa yang terus mengalir. Kenapa? Dakwahnya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Hati-hati. Ini dua pilar penting di dalam dakwah. Ikhlas dan ilmu. Kalau kita kehilangan salah satunya, apalagi kehilangan dua-duanya, maka dakwah kita akan rusak. Iya. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Baik. Berapa menit? Lima. Kemudian Syekh Nuthamin rahimahullah juga menyebutkan faidah yang sangat penting sekali. Kata beliau, ilmu yang dimaksudkan di sini bukan sekedar ilmu tentang apa yang kita sampaikan, tapi mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan yaitu ilmu tentang syariat ilmu Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salaf itulah ilmu sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama kemudian yang kedua al-ilmu bihalil mad'u ilmu tentang keadaan orang yang kita dakwahi ilmu tentang keadaan orang yang kita dakwahi. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bisabil al-musil ilal maqsud. Ilmu tentang cara menyampaikan dakwah kita. Metode-metodenya. Cara-caranya. Inilah tiga macam ilmu yang kita perlukan untuk berdakwah ilmu yang akan kita ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan, ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan dan ilmu tentang cara menyampaikan. Ini jemaah sekalian, tiga macam ilmu yang harus kita miliki. Kalau kita tidak punya ini, berarti hati-hati. Ya. Kita jangan-jangan bukan mengajak kepada hidayah, malah mengajak kepada kesesatan bukan mendapatkan pahala yang berlimpah, pahala yang tidak terputus, malah mendapatkan dosa yang terus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun wa man da'a ila dhalalatin kana lahu min al-ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun iya jadi siap-siap saja naudzubillah kalau dia berdakwah tersebar ajaran-ajaran sesat Iya. Apalagi dia sebarkan di medsos. Lalu tersebar semakin luas bahkan ke seluruh dunia. Dia mati pun masih tersebar. Masih ada orang yang melakukan. Orang yang melakukan itu pun ngajari lagi kepada orang lain. Terus demikian. Dosa mengalir terus kepadanya. Iya. Jangankan dia mengajak jamaah sekalian. Dia ngasih contoh aja, dosa mengalir terus kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan setiap terjadi kasus pembunuhan anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dosa. Padahal dia enggak ngajak. Dia cuma ngasih contoh. Nauzubillah, hati-hati jemaah sekalian. Iya. Jadi pikirkan apa yang kita lakukan di depan umum, di depan orang lain, apalagi di depan banyak orang melalui media sosial. Ya. Yeah. Banyak sekali orang yang menyaksikan apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan. Hati-hati. Jangankan mengajak, mencontohkan yang buruk saja, bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa yang tidak terputus. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan tentang tiga macam ilmu ini setelah solat isya. Semoga bermanfaat. Wa billahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ilmu yang harus dimiliki sebagai modal utama di dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Ilmu yang pertama tentang apa yang akan kita sampaikan. Dan inilah yang paling penting. Yaitu ilmu tentang syariat. Ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang disebut dengan ilmu. Ini yang disebut dengan ilmu, inilah yang harus kita sampaikan. Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman salaf. Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita menyampaikan selain itu, maka berarti kita menyesatkan orang. Hati-hati. Apakah itu tidak berdasarkan Al-Quran Ataukah karena tidak berdasarkan As-Sunnah Ataukah tidak sesuai pemahaman yang benar Walaupun kita menyampaikan ayat Atau menyampaikan hadis, Tetapi kita tafsirkan sendiri Tidak mengikuti pemahaman ulama ahlu sunnah wal jamaah Maka itu adalah kesesatan Hati-hati jangan sampai kita mengajarkan kesesatan maka kita akan mendapatkan dosa yang akan terus mengalir waliyadzubillah ya.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 Maka dia adalah pendusta. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang membuat-buat kedustaan tidak akan beruntung. Iya. Jadi jemaah sekalian, jangan sembarangan mengucapkan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Ini sunnah yang itu bid'ah. Ini tauhid yang itu syirik. Ini cara yang benar, yang itu cara yang salah. Hati-hati. Kalau kita enggak punya ilmu, maka berarti kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hati-hati jemaah sekalian. Di sinilah pentingnya untuk kita selalu merujuk kepada para ulama dan lebih spesifik lagi dalam persoalan-persoalan besar wajib kita merujuk kepada para ulama besar ulama ahlu sunnah wal jamaah ya, kita mengajak orang melakukan ini dan itu kita membenarkan perbuatan ini dan itu tanpa bimbingan para ulama ini bahaya besar ya. manhaj ahlu sunnah di dalam menghadapi persoalan-persoalan besar, itu bukan sembarang ulama lagi yang menangani yang dimintai fatwanya tetapi para ulama besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al barakatu ma'a kabirikum keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian apa maknanya hadis ini jemaah sekalian siapa yang dimaksud orang tua di sini maksudnya adalah orang tua dari segi umur dan ilmu yaitu para ulama besar. Ini yang dimaksud dengan ulama besar. Iya. Jadi hendaklah kita selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Demikian pula merujuk kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah agar apa yang kita sampaikan bukannya menyesatkan tetapi mengajak kepada petunjuk. Iya. Termasuk orang yang berdakwah tanpa ilmu dan orang yang menyesatkan adalah yang menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu. Walaupun niatnya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi walaupun niatnya baik dan memang ini adalah salah satu golongan yang membuat hadis palsu. Yang membuat hadis palsu itu ada macam-macam. Ada yang memang mau merusak Islam, tapi ada juga yang berniat baik. Ya. Apa niat mereka? Supaya manusia rajin ibadah. Maka mereka bikin hadis-hadis tentang keutamaan beribadah. Ya. Jadi niatnya baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Jangan asal terima broadcast, dapat hadis, keutamaan ini dan itu, langsung kita sebarkan. Hati-hati. Pastikan dulu, itu hadis sahih. Iya. Bahkan orang yang masih ragu, lalu dia sampaikan hadis tersebut, maka dia sudah tergolong pendusta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadzibun, fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia masih dalam keadaan ragu atas kedustaannya, lalu tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi hadir-hadir jemaah sekalian, kita ragu, pasti kita sampaikan maka kita sudah terhitung berdusta. Ya. Apalagi yang sudah jelas-jelas hadis lemah atau hadis palsu yang kita sampaikan. Ya. Ini yang pertama. Harus pastikan ilmu yang kita sampaikan berdasarkan dalil, berdasarkan manhaj yang sahih. Yang kedua, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah kepadanya. Ya seperti apa dia? Kita harus memiliki ilmu tentangnya paling tidak secara global. Ya. Dan yang ketiga, ilmu tentang cara menyampaikan kepadanya. Dan jemaah sekalian, di dalam dua hadis atau di dalam dalil yang berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di situ ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui keadaan orang yang kita sampaikan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal sebelum diutus ke negeri Yaman. Inna kata ti kauman min ahli kitab Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari golongan ahlul kitab. Jadi Nabi SAW beritahukan dulu. Walaupun ini sifatnya global saja. Mereka itu ahlul kitab. Kaum yang kamu akan mendatanginya untuk berdakwah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Agar Mu'ad mempersiapkan dirinya menghadapi ahlul kitab. Sebab menghadapi ahlul kitab ini tidak sembarangan. Mereka bukan sembarang orang. Mereka punya ilmu. Bukan orang-orang bodoh. Iya. Jadi beliau harus punya persiapan. Termasuk persiapan ilmu bagaimana membantah syubhat mereka. Iya. Dan secara garis besar, ilmu tentang orang yang kita dakwahi dan ilmu tentang cara menyampaikan dakwah secara garis besarnya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan debatlah dengan cara yang terbaik. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita tiga jenis manusia dan tiga cara menghadapi mereka atau mendakwahi mereka. Yang pertama, orang yang mencintai kebenaran. Mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang mencintai kebenaran. Orang yang mencintai kebenaran itu, Kapan dia mendengarkan yang benar, langsung dia ikut. Senang sekali dia mendapatkan yang benar. Itulah penuntut ilmu yang sebenarnya, pencinta kebenaran. Maka menghadapi orang jenis ini dengan cara hikmah. Hikmah di sini maknanya kata Imam Qayyim rahimahullah adalah dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Iya. Kemudian metode yang kedua adalah dengan al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Untuk menghadapi orang yang orang yang ketika dia mendengarkan dakwah dia belum bisa langsung menerima. Maka perlu nasihat yang baik. Kata Imam Luqaim rahimahullah, yang dimaksud nasihat yang baik di sini adalah dengan menggunakan at-targhib wa tarhib motivasi dan ancaman. Maksudnya kita sampaikan kepadanya bukan sekedar ajarannya atau hukumnya, tapi kita sertakan juga dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengandung motivasi ataupun ancaman. Ya. Ini jenis orang yang kedua. Ya. Disampaikan belum langsung terima. Agak repot sedikit kita. Iya. Kemudian yang ketiga, untuk menghadapi para penentang. Disampaikan dakwah, dia nggak mau terima, nentang. Maka inilah yang dimaksud dengan wajadil humbilatihiyah ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi cara berdebat itu bukan cara yang dianjurkan pertama kali, bukan. Itu sudah paling terakhir sekali menghadapi orang yang menentang disampaikan kepadanya yang benar, dia ngeyel. Ya, nolak. Maka kita debat dia. Jadi itu sudah cara yang terakhir. Berdebat itu pada asalnya bukan sesuatu yang terpuji. Tetapi boleh digunakan kalau darurat kepada orang seperti ini sangat dibutuhkan, itu pun bila dihiasan dengan cara yang terbaik. Apa cara yang terbaik? Dengan kaidah-kaidah ilmiah. Berdebat dengan ilmu, berdebat untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk membela kebatilan. Berdebat untuk agar orang yang kita sampaikan dakwah itu mendapatkan hidayah, bukan karena kita ingin menonjolkan diri atau kita ingin menang dalam debat itu, bukan. Hati-hati kalau sudah ada seperti itu, itu bahaya. Ya. Jadi Tidaklah debat ini digunakan kecuali cara yang terakhir. Itu pun debat dengan cara yang terbaik. Iya. Bukan dengan cara seperti yang banyak terjadi di dunia maya hari ini. Memang mereka bermaksud baik. Ingin mendakwahkan Islam. Berdebat dengan orang-orang kafir. Ya. Tapi caranya sudah kurang bagus. Kadang kata-katanya sudah kasar. Atau kata-katanya mengandung pelecehan, penghinaan, sehingga orang itu langsung lebih sulit lagi menerima kebenaran. Ya. Yang masalahnya penghinaannya enggak ilmiah. Ya, tidak ilmiah. Intinya debatnya tidak ilmiah. Debat itu jamaah sekali kita sampaikan Al-Qur'an, kita sampaikan As-Sunnah. Kalau dia memiliki syubhat, kita luruskan syubhatnya. Kita nukil ucapan para ulama, itu namanya debat debat yang baik dengan cara yang baik ya bukan kita sifatnya menghina ya. baru terakhir ditulis setelah menulis ditambah di belakang ketawa ya ini bukan debat seperti ini jadi harus debat yang ilmiah debat yang apa namanya menggunakan kata-kata orang itu lebih dekat agar menjadikan dia lebih dekat kepada hidayah bukan malah membuat dia menjauh ya membuat dia semakin antipati terhadap Islam ya jadi inilah secara garis besar tiga cara dalam menyampaikan dakwah dan tiga jenis manusia yang kita dakwahi ya kemudian jemaah sekalian di bagian akhir ayat ini ada pelajaran yang sangat berharga. Bagian akhir ayat ini ditutup dengan wasubhanallahi maha suci Allah wa ma ana minal musyrikin. Dan aku termasuk dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Ucapan subhanallah menesucikan Allah. Maknanya adalah kata Syekh Nuzaimin Aku menesucikan Allah dari dakwah yang tanpa ilmu. Artinya apa? Kalau kita berdakwah dengan tanpa ilmu, berarti kita merendahkan Allah, merendahkan Allah. Iya. Hati-hati jemaah sekalian. Ini kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Maksud subhanallah subhanallah datang setelah ad'u ila Allah al-basirah. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Lalu setelah itu subhanallah, masuk Allah. Artinya nggak pantas aku berdakwah kepada Allah tanpa ilmu. Berarti orang yang berdakwah kepada Allah tanpa ilmu bukan mengagungkan Allah, tapi melecehkan Allah. Jadi subhanallah, ini penjelasan tambahan betapa bahayanya orang yang berdakwah tanpa ilmu. Iya. Dan juga para ulama yang lainnya, para ulama kebanyakan menjelaskan ayat maha suci Allah dari dakwahku yang tidak ikhlas. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini mencakup dua-duanya. Maha suci Allah dari dakwahku yang aku lakukan tidak ikhlas dan tidak berdasarkan ilmu. Artinya, kalau seseorang berdakwah tidak ikhlas atau tidak berdasarkan ilmu, berarti dia tidak mensucikan Allah. Iya. Kemudian Bagian akhir ayat, "Wa ma ana minal musyrikin" dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Di sini jemaah sekalian terkandung pelajaran yang sangat penting bagi kita yaitu kewajiban berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Apa artinya berlepas diri? Artinya membenci dan memusuhi serta meyakini bahawa orang-orang musyrik itu kafir dan juga memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat memerangi mereka ini empat perkara yang dimaksud dengan berlepas diri dari orang-orang musyrik pertama membenci di dalam hati yang kedua bersikap memusuhi yang ketiga meyakini mereka kafir yang keempat memerangi mereka kalau sudah terpenuhi syarat-syarat jihad. Iya. Maka ulama pun menjelaskan ayat ini bermakna seorang yang berdakwah dia sepatutnya memiliki sifat ini. Memiliki sifat ini, berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Kenapa? Karena dakwahnya yang paling utama adalah dakwah tauhid. Adalah dakwah tauhid. Maka bagaimana mungkin dia mendakwahkan tauhid tapi dia enggak berlepas diri dari orang musyrik? Subhanallah. Dia setiap harinya mendakwahkan tauhid tapi dekat dengan si fulan yang kafir. Bahkan katanya dia ikut mendukung si fulan. Bersikap loyal kepada si fulan, pingin si fulan jadi pemimpinnya, jadi pembesarnya, jadi pejabatnya. Subhanallah. Ini enggak patut. Harus dia berlepas diri dari kaum musyrikin kalau dia benar-benar mendakwahkan tauhid. Iya. Enggak mungkin terjadi orang yang mentauhidkan Allah lalu dia bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Sebab Allah membenci orang-orang kafir dikarenakan mereka tidak punya tauhid. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang beriman bersikap setia kepada mereka apalagi mau mengangkat mereka menjadi pemimpin? Allah merendahkan mereka di dunia dan di akhirat kok ada orang yang mengaku beriman apalagi ustaz dai kiai yang seharusnya dia mengajarkan tauhid kok dia yang malah jadi tim sukses orang kafir untuk jadi pemimpin Alhamdulillah. ya ini sangat jauh dari sifat seorang dai yang mengajak kepada tauhid ya ini hikmahnya ayat ini ditutup Ayat ini berbicara tentang dakwah, kemudian ditutup dengan kewajiban berlepas diri dari kaum musyrikin. Karena seorang dai itu, seorang yang mendakwahkan tauhid harus menjadi contoh di dalam bersikap terhadap orang-orang musyrik. Dia harus membenci kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan ringkas ayat yang pertama pada bab ini insyaallah taala dalil yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada sedikit tanya jawab saya persilakan. Waalaikumsalam. organisasi organisasi Islam mungkin kita ikut terlibat di dalamnya ternyata organisasi itu bikin taklim atau kajian atau seminar atau apalah namanya yang menghadirkan pembicara bukan dari kalangan ahlu sunnah berbicara agama berbicara berdasarkan manhajnya tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka sudah jelas. Kalau kita ikut terlibat membantunya, ya, membantu dalam publikasinya, membantu mensukseskan acara itu, berarti termasuk ta'awun di dalam dosa. Wala ta'awun alal itu wal udwan. Allah telah melarang kita tolong menolong di dalam dosa. Ya. Yeah. Dan dosanya ini enggak main-main jemaah sekalian. Kalau dia menyampaikan kesesatan, kalau dia menyampaikan kesesatan, maka apabila orang yang mendengarkan itu mengikuti ucapannya, kita juga mendapatkan bagian. Nauzubillah, hati-hati. Bukan hanya dia yang dapat dosa yang tidak terputus. Semua orang yang ikut membantu juga dapat. Iya. Sama seperti kita membantu orang yang menyampaikan kebenaran. Makanya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan dalam hadis Jibril yang terkenal. Malaikat Jibril hanya bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajari dengan jawaban beliau. Tapi setelah malaikat Jibril pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Padahal yang mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jibril yang menjadi sebab yang ikut tolong menolong, maka beliau mengatakan dia yang mengajari kalian. Jadi sama. Orang yang ikut tolong menolong dalam mengajarkan kebaikan walaupun dia enggak mengajar secara langsung. Iya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengajar. Demikian pula sebaliknya, kita membantu orang menyampaikan kesesatan, kita pun akan mendapatkan dosa yang terus mengalir naudzubillah. Iya, ini enggak main-main dosanya. Bukan dosa biasa, dosa yang akan terus mengalir. Iya, makanya termasuk prinsip penting di dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah memastikan siapa orang yang kita bantu atau orang yang kita hadiri majlisnya, Apakah dia memiliki manhaj yang lurus atau tidak. Ini termasuk prinsip agama. Sampai-sampai dulu ulama salaf kalau mau apa namanya berguru kepada seseorang, mereka cari dulu informasi tentang orang tersebut. Betul-betul mereka cari informasi sampai mereka yakin dia adalah seorang yang berpegang teguh kepada sunnah. Sampai-sampai orang yang ditanya-tanyai tentang calon gurunya tersebut mengatakan kepadanya, apakah kamu hendak mengangkat dia jadi menantu? Kamu banyak tanya tentang dia, mau dinikahkan apa? Iya. Sampai seperti itu. Iya. Karena sebagaimana kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Pertanyaannya sudah cukup banyak ya. Apakah orang kafir yang menghina Al-Quran termasuk kafir harbi? Sebenarnya begitu. Tapi yang menentukannya bukan masyarakat. Pemerintah yang menentukan. Sebenarnya begitu. Ya. Dia kafir harbi. Tapi yang berhak menentukan itu adalah pemerintah. Iya. Adalah pemerintah bukan masyarakat. Masyarakat tugasnya hanyalah berdakwah. Ya. Pemerintah harus menghukum dia kalau dia tobat, maka dia dimaafkan. Dia nggak dapat hukuman apa-apa. Kalau dia tobat, bagaimana cara tobatnya masuk Islam? Kalau dia nggak mau tobat, maka dia diberi hukum mati. Dia nggak mau dihukum mati, maka diperangi. Iya. Sama halnya dengan orang kafir di luar negara Muslim, di negara-negara kafir yang menghina yang menghina Nabi atau menghina Al-Quran atau menghina Allah maka wajib bagi pemerintah muslim untuk memeranginya jihad ya itu syarat jihad harus dipimpin oleh kepala negara jihad yang tidak dipimpin oleh kepala negara menetapkan seseorang berstatus kafir harbi tanpa pengesahan dari negara itu jihadnya khawarij bukan jihad ahlu sunnah ya, ahlu sunnah selalu mengikuti dalil dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi Pemimpin itu adalah perisai peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng Ulama ahli hadis dan ahli fikih menjelaskan makna hadis ini bahkan sepakat ulama hadis ini bermakna kewajiban berperang itu harus dengan keputusan pemimpin. Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, wal jihadu madin ma'al imami barran kana aw fajira. Anda bisa buka buku-buku akidah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini harus kita pelajari. Jangan apa namanya ikut para komentator di Facebook. Ya. Buka buku akidah para ulama salaf apa kata Imam Ahmad? Jihad itu harus dilakukan bersama pemerintah. Barram kana au fajirah. Pemerintah yang baik atau pemerintah yang buruk. Ya, kata Imam Ali Barbahari, karena keburukan dia dosanya sendiri. Itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk tunduk kepadanya. Dosa-dosa dia tanggung sendiri. Kita jangan berbuat dosa kepadanya. Ya. Jadi itu manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam berjihad. Bagaimana cara menghadapi orang sekantor? non muslim yang bertanya tapi bermaksud nyindir semisal seputar celana no isbal atau seputar jenggot apakah kita boleh menjawabnya dengan jawaban yang tidak sebenarnya misal dijawab dengan mengikuti tren jawabannya tidak boleh justru ini kesempatan berdakwah ya dan termasuk dusta kalau kita mengatakan begitu termasuk dusta tidak sesuai hakikat ya justru jadikan itu kesempatan berdakwah Ya. Kesempatan berdakwah. Sampaikan kepadanya hadisnya. Kalau kita bisa tambahkan keterangan yang masuk akal itu lebih bagus. Karena itu juga manhaj Al-Qur'an. Manhaj Al-Qur'an mengajak orang kafir itu pakai akal sehat. Ya, seperti firman Allah, budu namatan hitun. Apakah kamu menyembah patung yang kamu pahat sendiri? Itu manhaj Al-Qur'an mengajak mereka berpikir. Kita sampaikan ayatnya, kita sampaikan hadisnya. Kalau kita bisa jelaskan sesuatu dengan ungkapan yang masuk akal mereka, itu lebih bagus. Iya. Jadi kita siapkan ilmunya, kita pelajari ilmunya. Bagus juga pelajari cara Ahmad Dedat berdialog. Ya, Zakir Naik. Tidak masalah insya Allah. Karena Syekh Ibn rahimahullah, beliau pernah memuji Ahmad Dedat. Ya, Ahmad Dedat luar biasa dengan apa namanya ungkapan yang menarik mengajak mereka berfikir demikian pula menyingkap kebatilan agama mereka maka banyak yang kemudian sadar ya, banyak yang bertobat ya. itu diantara metode yang baik menghadapi orang-orang non muslim ya. intinya harus kuatkan ilmu kita menghadapi mereka kita masih dalam taraf keilmuan yang masih belum baik atau pantas untuk berdakwah. Apa kata tetap fokus menuntut ilmu walaupun sampai wafat kita belum pantas untuk berdakwah dalam konteks keilmuan. Ya. Jawabannya jemaah sekalian, kita wajib berdakwah menyampaikan ilmu yang sudah kita ketahui. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Ya. Jadi tahu satu ayat sampaikan. Tahu satu hadis sampaikan. Ya. Kalau ayat dan hadis itu saja yang kita tahu sudah, jangan tambah-tambahi, jangan dikurangi. Ya. Kalau bisa kita tambahkan dengan keterangan para ulama faidah-faidah yang terdapat dalam ayat atau dalam hadis itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi enggak harus kita berdakwah itu menjadi ustaz terlebih dahulu atau menjadi ulama terlebih dahulu. Tidak. Kita sampaikan yang penting kita memiliki pilar-pilar dakwah itu tadi. Iya, itulah pentingnya kita bahas pilar-pilar ini supaya kita sudah punya itu enggak harus menunggu kita jadi ulama. Pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Ilmu mencakup tiga macam ilmu. Pastikan apa yang kita sampaikan ini yang paling penting pastikan apa yang kita sampaikan adalah berdasarkan dalil yang sahih dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Iya. Ini pertanyaannya sama ya. oleh dua orang ustazah. Sebelum ustazah yang satunya lagi datang, yaitu ustazah yang memberikan penjelasan tafsir Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamami Zada. Ustazah yang datang duluan memimpin ibu-ibu dengan penjelasan pembacaan surat Yasin, Al-Waqiah, Juz Amma dan surat-surat yang lainnya diganti-ganti setiap pertemuannya. Tapi ustazah itu suka mengadakan acara perayaan-perayaan. Perayaan-perayaan hari-hari besar Islam. Bolehkah kita menghadiri pengajian tersebut? Tapi kita tidak mengikuti acara peringatan perayaan tersebut karena itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Ini sudah menunjukkan bahwa yang mengajarkan di sini tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengada-ada di dalam agama. Ya, tidak akan mengada-ada dalam agama. Maka sudah sepatutnya kita hindari, jauhi pengajian seperti ini. Carilah pengajian yang lain yang diajarkan oleh Ustaz atau ustazah yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar. Masalahnya ada banyak kemudaratannya. Bukan sekedar kita apa namanya mungkin terpengaruh dengan kesesatan itu. Dan ini mudarat yang paling berbahaya. Iya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Man sami'a bi bid'atin la yahkiha li julasaihi, la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu kebidaahan, jangan dia sampaikan kepada teman-teman duduknya. Ini yang menyampaikan dia sendiri, mungkin dia seorang ahli sunnah. Tapi dia mendengarkan orang lain, menyampaikan satu bid'ah, jangan dia sampaikan lagi cerita kepada teman-teman duduknya. Tadi si Fulan mengatakan begini begitu, kok begitu ya? Walaupun dia mungkin hanya bermaksud bertanya, tapi tanya sama orang yang sama-sama bodoh dengan dia. Iya, ini bahaya, kata beliau, karena jangan sampai dia memasukkan bid'ah itu di hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini. Kata beliau, أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة shubha خطافة kebanyakan ulama salaf memperingatkan bahaya ini bahaya bermajlis dengan orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang menyimpang kenapa karena mereka menganggap hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar makanya sombong sekali orang yang mengatakan Enggak apa-apa karena saya bisa bedakan. Ya. Yang benar saya ambil, yang salah saya tidak ambil. Subhanallah. Itu sombong namanya. Kenapa sombong? Karena ulama salaf saja takut. Ulama salaf saja takut. Ya. Apalagi orang yang sudah jelas-jelas berpemahaman Syiah, membela Syiah dan mencela sahabat. Kemudian kita hadir dia khutbah Jumat. Sengaja hadir di situ padahal kita masih bisa datang ke masjid lain. atau kita hadir di majelisnya, apalagi di majelis yang tidak syar'i. Iya. Ini sudah jelas membahayakan diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan nggak apa-apa, kita bisa bedakan. Undang saja, mungkin kita panitia kajian. Undang saja nggak apa-apa. Ya nanti kita lihat. Kalau dia benar kita teruskan, kalau salah jangan diteruskan. Subhanallah. Ini sombong namanya. Para ulama mengatakan ulama salaf dulu takut mendengarkan. Kenapa? Karena mereka menganggap hati mereka lemah. Artinya walaupun sudah tahu salah, karena hati lemah bisa terpengaruh. Hati-hati jemaah sekalian. Ya. Walaupun kita sudah tahu salah, tapi hati kita lemah bisa terpengaruh. Iya. Ini yang pertama. Mudarat yang terbesar. Yang kedua juga masih ada banyak mudarat yang lain. Yang kedua secara tidak langsung kita ikut membantu. Hadirnya kita di satu majelis yang di situ disampaikan hal-hal yang menyimpang, secara tidak langsung kita membantu. Membantu memperbanyak jumlah. Dan juga mudarat yang lain bisa membuat orang lain tertipu. Maksudnya apa? Mungkin orang mengenal kita, semangat belajar agama, dia bisa mengambil kesimpulan dari hadirnya kita di situ. Ya. Oh, teman saya yang rajin ngaji, dia ikut hadir. Berarti pengajiannya bagus. Nah ini bahayanya. Ya. Jadi banyak bahayanya, bukan cuma satu. Maka sudah sepatutnya kita berhati-hati dan memilih majlis yang baik yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah serta membantu. Ya, ada majlis-majlis ilmu yang sahih, ilmu yang benar, hendaklah kita bantu. Maka insya Allah kita akan dapat pahala yang sama. Ya, apa saja yang bisa kita bantu? Paling tidak kita ajak orang lain ikut hadir. Ini ini juga dakwah. Ya, jangan ini yang perlu diluruskan lagi. Jangan mengira dakwah itu harus kita sampaikan sendiri. Tidak jemaah sekalian. Ya, kita ajak orang ke majelis ilmu itu juga dakwah yang sangat agung kita akan dapat pahala sama dengan ustadznya ya. kenapa? karena kita yang menjadi sebab seperti hadis yang kita sebutkan tadi Jibril yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia yang mengajari kalian ya. atau kita sebarkan pengumumannya sebarkan broadcast ada orang yang tertarik datang ke kajian dengan sebab kita ikut menyebarkan kita dapat pahala yang sama itu juga sudah berdakwah Iya. atau ada kaset ceramah atau buku-buku para ulama buku-buku yang sudah tercetak ya kita beli kita perbanyak atau kita beli dalam jumlah yang besar kita bagi-bagikan itu juga dakwah jadi jangan kita mengira dakwah itu harus kita ceramah ya. harus kita sampaikan sendiri tidak nggak harus kita pintar ngomong nggak harus kita bisa duduk di majelis ya harus bisa ceramah di depan tidak banyak metode-metode dakwah yang masih bisa kita gunakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Dengan metode-metode yang mubah melalui buku-buku, kaset-kaset, ya sebarkan. Apalagi sekarang ya, masya Allah, Allah berikan kepada kita banyak kemudahan. Ya, melalui WhatsApp, melalui Telegram, kita bisa kirim apa namanya artikel-artikel ringkas ataupun ceramah-ceramah. Iya, ini juga dakwah. Jadi demikian jemaah sekalian, mohon maaf tidak semua yang bisa saya jawab karena waktu kita terbatas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.